Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selam ala eşrefil enbiya ve khatimin nebiyyin. Nebiyina Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Arkadaşlar birincisi olarak hiç şüphesiz ki bu hadis sahih. Kesin kes bu bir. ikincisi olarak haya ve hayy. Allah Azze ve Celle'nin isim, isimlerinden bir isim ve sıfatlarından bir sıfat. ويسمي إمام بيحقي وعن شكل ابن القيم وعن şekilde de Şeyh İbn Teymin, Şeyh bin Baz ve Abdurrahman el-Berrak gibi büyük alimler ispat etmektedirler. İkincisi olarak evet arkadaşlar. Haya sıfatı Allah Azze ve Celle'nin mahlukların sıfatları gibi değil arkadaşlar. Haya, haya sıfatı Allah Azze ve Celle yakışan en mükemmel şekilde olan bir sıfattır. Hayat sıfatı Allah Azze ve Celle'nin hiç şüphesiz ki keremi ile barakallahu fikum evet vermesi ile ee, bağlıdır. Rahmeti ile bağlıdır arkadaşlar. Evet yani bu hadiste Allah Azze ve Celle kerim verir. Bu konudan hiç şüphesiz ki evet e, bir şey bulmaz, verir. Kul istedikçe o verir manasındadır.